السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi iliyopokewa na al-Bukhari na Muslim Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man qama Ramadhan ay layaliha atakayesimama usiku wa ramadhani tena imanan wahtisaban imanan tasdiqan annahu haqqun tena muqtafidun fadilatan aamini kama kisimamo chango hichi ni haki tena wahtisaban amkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake akitarajia thawabu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Al-Imam nawawi akisharehesha hadithi hii asema innal mukaffirati in sadafat sayyiati tamhuha yale mema mtu akiyafanya yakipambana na yale maovu huyafuta idha kanat min min ikiwa yale maovu ni katika yale madhambi madogo hadithi hii ni dhihirisho mojawapo miongoni mwa yale yaliyomo katika mwezi wa Ramadhani fadhila malipo kulipwa marudufu kwa ufupi mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mavuno basi kama alivyosema Mtume sallam fa'arullaha fi anfusikum khaira muonesheni Mwenyezi Mungu kutokamana nafsi zenu kheri bimaana zote hizi ni opportunity Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sisi tufatilize Qiyamul layl ni ibada ya sunna kama ilivyopokea Muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam يرغب في قيام الليل من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك أبو هريرة من يزنب تنفكية مالك وقم صلى الله عليه وسلم يرغب أكي وفموتيشا أكي وهميزا wasimame visimamo vya usiku min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimati fasi na kuamrisha kwa mkazo akiwapomotisha kivipi akiwaambia man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atakayesimama usiku wa ramadhani akiswali hali ya kumwamini Mwenyezi Mungu peke yake kumtakasia yeye amali yake kutarajia thawabu kutoka Mwenyezi Mungu ghufira lahu ma taqaddama min dhambi atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake madogo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa rehema zake na kutambua kwake namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyofungua milango ya kheri kwa waja wake akawa awahimiza amepokea an-Nasa'i kutoka kwa Rahman bin Auf radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allaha farada siyama ramadana wa sanantu lakum qiyamahu hakika Mwenyezi Mungu amewafaradhishia nyinyi saumu ya Ramadhani faradhi hii kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni faradhi inaoambatana na mchana wa Ramadhani kwa hivyo mwezi huu mtana wake twajizuia kula kunwa na kila chenye kupunguza min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams wasanantu lakum qiyamahu na bwana mtume sallallahu akatufanyia sisi ni sunna usiku wake tusimame qiyamul layli basi faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatuhu atakayefunga mtana wake na kutuisha usiku wake kwa qiyamul layli hali ya kumkusudia Mwenyezi Mungu na kutarajia thawabu kutoka kwake yeye kharaja min dhunubihi yaumi waladatu hutakasika husafishwa na madhambi akawa msafi kama ambaye aanza kuzaliwa na mamake na je kuna lile lilobora zaidi kwa Muislamu kama kusamehewa madhambi na ni nani atakayedai kuwa amekamilika hana madhambi hakosi hatelezi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu kwa bwana mtume rehma na amani zisikie asema kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna kila mwanadamu ni mwenye kukosa hakuna ambaye ni maasum illa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amma sisi tuliosalia ni wanadamu waweza kujizuia na makubwa lakini yale madogo mwanadamu huteleza na hili Mwenyezi Mungu alijua ndipo akatuwekea mlango wa toba asema na wale wabora wa wale wenye kukosa ni wenye kuregea nyuma na kuomba toba na Mwenyezi Mungu awapenda wale wenye kuomba toba katika hadithi nyingine Mtume sallam asema lau kama nyinyi wanadamu hamukosi basi Mwenyezi Mungu angewaleta watu wengine wenye kukosa wakakosa wakamwomba maghfira akawasamehe kwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi na hili umbileleshi kwa kwamba sheria hii sheria amewekea wanadamu walio na kasoro hizi walio na mahitaji yale sheria hii haikuwekewa malaika imewekewa wanadamu ambao ni dhaifu kimaumbile kwa hivyo mtu hawezi kusema kuwa atalemewa na sheria hii au sheria hii ni nzito mno ikawa ni matukivu kwa wanadamu la sheria hii yaambatana na umbile la mwanadamu kwa sababu asili yake yatoka kwa muumba wao miongoni mwa kiamu leili ni swala ya tarawih na imeitwa kwa jina hili لأن المصلين يستريحون فيها بعد كل أربع ركعات imeitwa swala tarawih kwa sababu wale wenye kuswali kila baada raka nne hupumzika fayanaluna tarwihatan hupata pumziko fupi tarawih hasan ni moja nyingi ni tarawih ni katika qiyamul layli ambao imefungika na mwezi maalumu nao ni mwezi wa Ramadhani asili yake huko vipi amepokea muslim kutoka bi Aisha radhiallahu anha kwa mtume rehma na amani zifikie salla fil masjidi dhata lailatin fasalla bi salatihi nasu usiku mmoja miongoni mwa usiku wa ramadhani mtume sallam alayhi swala hiyo nyuma yake akaandamwa na masahaba zake pupa ya kumwiga mtume hamu ya kufuata mafunzo yake tamaa ya kupata malipo yaliyomo katika swala kama hii ndo ikawa ni motisha yale utakayoyapata kwa labda one hour one and a half hours mkabala wake umelipwa mangapi na katika masaa 24 umespend time gani kwa Mola wako thumma salla min alqabilati fakafura nas siku iliyofuatia kasalite idadi kazidi kana kwamba wale maswahaba wakiambiana close watch wamwangalia mtume wale waliopata kwa sadfa siku ya pili wakaambia wenzao waliokusudia kuja thumma ijtama'u min al-lailati ath-thalithati aw ar-rabi'a falam yakhruj ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku ya tatu wakakusanyika idadi kazidi zaidi bwana mtume sallallahu alaihi asitoke kuwaswalisha tarawih falamma asbaha qala ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruji ilaykum illa anni khashitu an tufragha alaykum wa dhalika fi ramadan asema mmeona yale mliyofanya aminoti ule mkusanyiko katika msikiti wake uliokuwa ukizidi siku baada ya siku siku baada ya siku ikawa crowd imekuwa kubwa kwa hivyo kule kutotoka mtume swalla salam kulikuwa ni makusudi si yake ampifikiwa kwa nini asema nilichelea isije fala hii ikafaradhishwa juu yenu na hili si la mwanzo riwaya al-Bukhari imekuja kwa lafzi ifuatayo inni khashitu an tuktaba alaykum salatul layl mlichelea msije mkafaradhishiwa hii swala ya usiku katika riwaya muslim fatahjizu anha mukalemewa kwa udhaifu wenu kwa hiyo mtume swalla akajizuia huruma yake kwa umma wake hal kadhalika katika kupiga mswaki sema laula an ashuka ala ummati la amartahu bisiwaki inda kulli wudhu'in lau kama sichelee takuwa ni taabu kwa umma wangu ningewaamrisha kila wanaposhika udhu wapige mswaki ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsifu bwana Mtume sallallahu katika sura Tauba aya 128 laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim wallahi mmejiliwa na mtume tena min anfusikum kutokana na nafsi zenu azizun alayhi ma anikum yale mambo ambayo ni mazito kwetu humpata sana angalia kiongozi huyu arilet na umma wake na watu wa kawaida ajali maslahi yao tofauti na wabunge tabaka la siasa la kisiasa washajiongezea allowance za kulipa rent 250000 hao hao wana loan ya kununua nyumba na hao hao wana majumba Nairobi mtu wa kawaida akunoneka wao wala raha ndani ya mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa na huruma na umma wake hata katika zile ibada salatu tarawih kama nilivyotangulia kusema imefungika na mwezi maalumu nao ni mwezi wa Ramadhani na alhamdulillah misikiti hujaa na watu wenye kuswali sala tarawih na mazingatiwa ni kisimamo swala hii ni tofauti na zile swala za faradhi kwa idadi kwa kisomo mazingatiwa ni kile kisimamo na alhamdulillah kuanzia siku za mwanzo misikiti imejaa lakini kila ramadhani ikisonga himma yapungua hali ya kuwa kule twendako ndio kulipo na fadhila zaidi kulipo tutokako pili mazoea haya ya kuinuka usiku yasife na kubakia tu baada ya Ramadhani qiyamu layli yabakia lakini inakuwa na jina la swala ya tahajjud Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Isra aya 79 asema min al-layli fatahajjad nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli fatahajjad bihi na sehemu ya usiku aikum ba'da naumik simama baada ya kulala usali naweza kujipangia ratiba ukainuka saa kumi muda wa kujitayarisha usikose raka nane hizi ni kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakunyanyua cheo kinachosifika Mtume الله عليه وسلم katika kuhimiza swala ya tahajjud hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu qala rasulullah الله عليه wasallam afdalu siyami ba'da shahri ramadan shahrullah al-muharram swala bora baada saumu ya Ramadhani ambao ni faradhi na daima amali yoyote yenye kutangulizwa ni ile ya faradhi ni kufunga mwezi wa Muharram wa afdalu salati baada al salatu al-layl na swala bora baada ya swala ya faradhi ni swala ya usiku pia kuna misikiti imeweka fursa na opportunity watu wapate swala ya tahajjud msafisia na kwengineko na daku pia na watu huenda na alhamdulillah lakini makosa yanayofanyika wakitoka tahajjud jamaa huregea kulala wakawata swala alfajiri kwa hivyo swala bora baada ya faradhi bi maana nambari moja tekeleza la faradhi kwa hiyo isikupite alfajiri kwa sababu ya tahajjud huu ni mulahadha muhimu sana kwa swala bora baada ya faradhi ni swala ya faradhi ni swala ya qiyamul layl hadithi ya pili yenye yenye kuonesha ufaradhi wa swala ya tahajjud hadithi iliyopokewa na muslim عن جابر رضي الله عنهما أسمى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة hakika katika usiku kuna saa la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyaha hato wafikiana nao mtu yoyote muislamu katika muda huo amombe Mwenyezi Mungu mahitaji yake ya duniani na akhera hatuzuiliwi tuwe ni kama wale waja wema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati uombe khair ya duniani na akhera isiwe tu ni dunia na akhera na isiwe tu ni akhera na dunia una mahitaji Mwenyezi Mungu ni mkarimu Mwenyezi Mungu hazina zake zimejaa ukiwafikiana na time hiyo ukamuomba illa a'tahu iyahu illa Mwenyezi Mungu humpa lile aliloliomba wadhālika fi kulli laila fursa hii iko katika kila usiku ndugu zangu waislamu tuwe ni wenye kufatiliza nafahati za Mwenyezi Mungu kila zikijitokeza hadithi ya tatu inaonesha fadhila za qiyamu layli na tahajjud hadithi iliyopokewa na Tirmidhi an Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yasimuliwa na Bilal bin Rabah muadhdhin wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema bwana mtume rehma na amani zifikie alaikum biqiyami al-layli fa innahu da'bu salihin qablakum jilazimisheni fanyeni himma na kuinuka swala ya usiku kwani huko ni mwenendo wa wajawema wa inna al layli qurbatun ila Allah kuinuka swala ya usiku ni kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika time watu wamelala katika msururu wa hadithi ambao Mtume وسلم alioeleza fadhila zake watu kuswali kufunga kutoa sadaka kisha akasema wasallu billaili wan nasu niyam tadkhuluna jannata rabbikum salam na muinuke usiku hali ya kuwa watu wamelala mtaingia katika pepo ya Mola wenu kwa amani kwa kuinuka kiamu leili ni kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa manhatu 'anil ismi swala yenyewe ni yenye kukuzuia na madhambi na umuman hii ni moja katika faida za swala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kwa hivyo pia hiyo swala ya usiku humzuia yule mwenye kuiswali aliyejipinda akawata usingizi wake akawata kitanda chake akamwepuka mkewe ikiwa umfika level hii basi swala hii ya kutreni wewe uweze kujikontrol na maafia wa takfirun na ni yenye kufuta madhambi na tumetangulia kusema hakuna aliyekamilika wa matradatun lidawa lidai aljasadi na huondoa maradhi kwa kiwiliwili ndugu zangu waislamu iwe ramadhani hii ni ramadhani ya kuanza kujenga mazoea na kiamu leo iliyoanza kwa sala tarawih na tahajjud ikisha ramadhani tarawehe hamna lakini tuendelee na tahajjud ili tupate yale ambayo yamo katika mwezi huu mwisho kuna baadhi ya maratibu zetu ambao ni wagonjwa na wana wagonjwa wao wengine wametuomba inshallah tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasa kwa kuwa ni mwezi wa Ramadhani wako wale ambao kwa mabadiliko ya hewa ni wagonjwa watarajiwa kupoa watakula walipe wako wale ambao ni ugonjwa kuendelea hautarajiwi kupona ambao juu yao kutoa kibaba wote hawa wamekuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wao na wagonjwa wetu inshallah Mwenyezi Mungu awape shifa Allahumma ya rabban nas azibil ba'si anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sakama wala alama اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا نفقته ولا مبتلا إلا عفيت ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيت ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ربا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين